Peyğəmbər deyir ki, müsəlmanın qanı haramdır üç şeydən başqa. Birinci hansıdır? Əgər, əgər, yox o axırıncıdır. Əgər bir müsəlmanı qətlə yetiribsə, yəni şəriətlə bir, kəs, bir kəsi qətlə yetiribsə və onun qətl eləmək ispat olunsa, şəriət həmən insan hökm nədir? Üç şeydən biri. Birbaşa ölüm deyil. Bir, ya halallıq verə bilər həmən insan. Yəni, qan sahibi deyər ki, xata olub, belə olub. Söhbət xatadan gedir, bilə-bilədən gedir. Xatada heç vaxtı ölüm yoxdur. Qəssən, bilə-bilə qəss elib. Üç şeydir. Ya öldürtdürə bilərsən, deyəsən ki, heç nə istəmirəm, bu adamı öldürməlidir. Qisas olmaq, qisas deyirlər ona. Ya qisasdır. Ya diyə ala bilərsən. Deyə bilər ki, məsəl üçün 50 e, min versin, 100 min versin, bu qədər dəvə versin, bu qədər ev versin, halallıq verirəm. Ya budur, ya da ki, elə bilər, əff eləyirsən, əff eləyə bilərsən. Hə? Həd yox. Yox, həd yox deyəndə əslində diyədə həd var. Qəsdən yox, e, ehtiyatsızlıq ucbatından, qəs olmadan diyədə həd var. 100 dənə dəvədir. Kişiyə 100 dənə dəvə, qadın 50 dəvə. Ancaq hansı ki qəsdəndir, orada təsadüf deyilsə, istəmədən qəsdən eləməklə alınıbsa, alimlər deyir ki, burada həd yoxdur. Hər bir məbləğlə dirazlaşa bilərlər müasir alimlər, hətta sələf həqiqləri deyir ki, o barədə deyir, hədd yoxdur. Hər bir şeylə razılaşa bilərlər. Azla da çoxla da razılaşa bilərlər. Və bu birinci haldır ki, insanın, müsəlmanın qanı o vaxt hal ola bilər ki, qəsdən adam öldürsə. Qeyd etdiyimiz kimi, ancaq qəsdən deyilsə, onun üzərinə heç bir halda ölüm düşmür. İki şey düşür. Hansılardır? Ölümü çıxanda nə qalır yerdə? Ya diyə, ya da əf. Ya diyə, ya da əf. Bu birinci hal. İkinci hal isə əgər evli kişi və ya qadın zina eləyəndə, əgər şəriətlə evli kişi və qadın zinası şəriətin tələb etdiyi qaydalar çərçivəsində dörd dənə şahidin iş görməsi ilə və zina edən vaxtda zinaya şahid olmaqla bir otaqdaydılar, bir evdən çıxdılar, bir yerdə girdilər. Bu zina sayılır, sayılmır? Sayılmır. Bu zina sayılmır. Bu birbaşa əgər kimsə bir müsəlmanı əməlinə görə güdürsə, qazi gün adama neynəməlidir? Qamçı vurmalıdır. Əgər o şahidlər 4 yox 3 olsalar nə olmalıdır? Məqbul deyil, yenə yəni qamçı vurulmalıdır. Zinada şərt nədir? 4 dənə e, kəsin görməsi və özü zina edən halda görməsidir. Və özü evli olmalıdırlar. Yəni evli. Yəni e, evli o demək deyil ki, hal-hazırda evli olsun. Yox. Hətta evlənib uzun illər boşanırsa belə o nə sayılır? Evli sayılır. Yəni evli olmamaq o deməkdir. Yəni qız da oğlan nədir? Bakirədir. Yəni heç bir evlilik görməyib. Əgər ikisindən biri evlilik görüb, biri görüb, biri görməyibsə, görənə ölümdür, görməyənə nədir? 100 dənə qamçı və bir ildə vətənindən yəni təcrid olunması. Düzdür, vətəndən təcrid olunmasında müasir alimlərdə rəylər var. Amma ə, e, o barədə biraz rəylər var, amma qamçı nədir? Öz hökm yerində qalır. Bu ikinci aldı və üçüncü də insan əgər dinindən dönərsə, mürtəd olarsa və bir rivayətə gəlir ki, əl-müfariqul cəma, camata camatdan çıxarsa. Yəni bu o demək deyil ki, yəni bu camatın o bir camata, o camatdan çıxma o deməkdir ki, yəni insan dini nə edir? dini dəyişir. Yəni, açıq-açıq rivayətə gəlir kimi, mən bəddələ dinə faqdulu, kim dini dəyişir, neyiniyin? Onu öldürün. Və bu da, e, yenə deyirəm, bu cür hökmlər sənə, mənə, ona, buna aid deyil. Bunlar kimə aiddir? Qaziyə. Çünki bunu hamı bilir. Bugünkü günümüzdə təkvirçilər də və biz də hamımız bilir ki, bu hökmlər kimə aiddir? Əlhəmdülə, bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Hətta onların özünə deyəndə deyirlər ki, o bizlik deyil. Əlhəmdə onu heç olmasa bilirlərsə, şükür olsun Allah ki, nəsə bilən şeylər nədir? bilən əməlləri var. Və bu e, üç şeydən başqa və e, Peyyəmsəm dediyi kimi illə bi haqqı hədə və o deməkdir. Yəni, haqqı ilə şəriətdə üç cür, yəni ölüm var və qalan halda isə onun hesabı nədir? Allah subhanahu wa ta'ala idi.